для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі рамана Івана Мележа подых навальніцы. Выканаўца артыстка Лікапташок. пташок. У другой палавіне дома жыў даўні апейкаў знаёмы харчаў. Калісьці апейка сам угаварыў былога начальніка міліцыі пераехаць з не вельмі зручнай кватэры, якая была ў памяшканні міліцыі і радаваўся, калі той пасяліўся побач цэлымі гадзінамі бывала ўвечары ці выхаднымі днямі сядзелі адзін у аднаго ў гасцях або на апейкавым ці харчавым ганку часам спрачаліся і разыходзіліся найбольш кожны са сваёй цвёрдай думкай. Але гэта не шкодзіла нібы жыць мірна, нават у добрым сяброўскім ладзе. Толькі з часам, асабліва пасля таго, як Харчоў вярнуўся з Масквы, з курсаў. Лад сяброўскі парушыўся, і цяпер здараецца пасядзець, пагаварыць, сустрэўшыся на двары. Але сядзяць і гавораць ужо можна сказаць не як сябры, а як знаёмы, якім даводзіцца быць на адным месцы. Праўду кажучы, цяпер абодва, гамонячы нячаста і сядаюць, больш стаяць. Гаворкі зараз не такія доўгія. Не гэты не лад не ад таго, што харчаў зазнаўся пасля курсаў пасля новага прызначэння. Прычыны тут зусім іншыя. Думкі ў іх розныя, розныя погляды, розныя, як сам жа харчаў сказаў прынцыпы. Розныя і цвёрдыя ў кожнага і ў харчава і ў апекі. Гэта праверана ўжо не раз, таму цяпер амаль ніколі не даходзяць яны да спрэчкі як бы загаварыліся, нашто траціць час марна ды спрачацца. Ці дзіва, што цяпер няма шчырасці, прыхільнасці былой, хоць бы такой, як у веры з жонкай харчава добрай спагадлівай марусій. І ці дзіва, што жыць цяпер побач з харчавым, сустракацца не толькі на праца і дома, апейку не вельмі даспадобы. Так што у апейкавым доме, ёсць і свае, як кажуць, мінусы. Перакусіўшы сам насам, замкнуўшы дзверы і схаваўшы свой ключ у кішэню, апейка выходзіў на знаёмую вуліцу – Кожны раз ранкам пасля вандровак ён ішоў у вясёлую хадой чалавека, для якога неабы якая радасць ступіць зноў на сцежку, па якой не ступаў, здавалася цэлы век. У такія ранкі вочы яго ўсё бачылі як бы нанова, як нешта незвычайнае – Добра, лёгка ішлося па вулачцы, няхай сабе і была яна вузенькая без тротуара. Вясною восень граска, а зімой заметеная паверх платоў гурбамі снегу. І гэтая вулачка выводзіла апейку на другую, трохі шырэйшую, таксама без бруку, без тротуару, але пасыпаную жвірам. Як і адсюль перад вачыма апейкі мяняліся хаты. Найбольш старыя, найбольш пад гонтам, усё драўляныя, усё з агародамі, агародчыкамі, з безлічу плату і катухоў. Вясковыя платы і хаты гэтыя выводзілі апейку на брук галоўнай вуліцы дзе быў і гаманкі дашчаны тротуар, і там сям белыя і чырвоныя ганарлівыя камяніцы, дзе грымелі жалезам вазы, дзе святочна чырванелі лозунгі, дзе і было тое, што вылучала гэтае паселішча з іншых, што давала яму права звацца асабліва мястэчка. галоўная вуліца Леніна была даўжэзная, цягнулася ў сцяж гары болей як на тры кіламетра, пакуль не ўпіралася ў забучы пясок у цёмны хвойнік. Другая такая ж вуліца, так жа ў сцяж гары, але бліжэй, прыціскаючыся да самага падножжа ішла ў другі бок, між ліп, між вербаў, да самай аздобленай хмызнякамі роўнідзі лугавой нізіны. Вясной усю нізіну залівала прыпецкая паводка. Увесь прасцяг быў повін шырокага вадзянога бляску. У вадзе танулі агароды, завулкі, з вады тырчалі платы, катухі, вада лізала ганкі. Тады па агародах, па завулках спрытна юрлілі лодкі. Лодкі станавіліся самым неабходным транспартам. У дні і тыдні паводак, здавалася, невядомае мора падступала да хат. Вада разлівалася да самых далёкіх гор на другім баку прыпяці так шырока, што ажно сцінала грудзі. Пад лета, раней ці пазней, вада паволі спаўзала, аддавала людзям чарнату мокрай зямлі, за гародамі ды завулкамі вылазілі на волю лугавыя прасцягі, вылазілі проста з вясёлай зеляніны бліскучым россыпам жоўтых красак. Хутка абсыхалі пясчаныя разлогі паўспрыпяць, Бераг быў увесь у пясчаных засыпах пяску, і адкрывалася нарэшце дарога да прыстанькі, што ўжо нямарна чакала святочна-белыя параходы. На перарэз гэтым дзвюм бегла з цеснаты гарэ яшчэ адна вялікая вуліца. Усё ніжэй, ніжэй між хат, пад саснячкі, у прыпецкія пяскі к той жа прыстані. Гэта і была асноўная дарога, па якой цераз раўчукі, што амаль не перапысыхалі, дабіраўся да прыпеці ўвесь раён. На гэтых трох вуліцах і жыла большасць местачковага жыхарства. Гэта можна сказаць, былі галоўныя вуліцы, але як і большая частка самай галоўнай вуліцы Леніна, астатнія дзве галоўныя вылучаліся сярод іншых амаль адной даўжынёй. Былі гэта ў цэлым гразкія пыльныя вясковыя вуліцы з вясковымі ж хатамі акрамя лепшай часткі вуліцы Леніна, толькі невялічкі кавалак той, што збягала з гары, нагадваў нешта гарадское і брукам, і дзвюма трыма камяніцамі. Усё гэтае самая выдатнасць двух вуліц было сабрана разам у тым месцы, дзе абедзве вуліцы скрыжоўваліся. Тут і было тое, што выклікала пашану ў прыезджых з усяго раёна. Тут былі установы, нардом, аптэка, тут былі магазіны, рыначная плошча, крамкі, прыватныя шаўцы. Тут быў сапраўдны цэнтр. Вось у гэты цэнтр і выходзіў цяпер апейка, вострым позіркам ловячы праявы местачковага жыцця. што мінуў крыклівых хлапчукоў, якія гайсалі на каньках па доўгай замёрзлай лужыне. Малыя заўважыў апейка, адзін местачковы ад двой другіх з вёскі з інтэрната пэўна. З другой змены той жа школы на гары, дзе цяпер працавала вера. Па бруку ляскочуць тры падводы, вязуць пакрыты посцілкамі, увязаны вяроўкамі лён. Адзін з вожчыкаў заўважыў апейку, пазнаў, даў добры дзень. Апейка таксама пазнаў, гэта вадавіцкія камунары едуць, здагадаўся ў Калінкавічы на станцыю здаваць лён. Недалёка ад іх спаткаў апейка дзядзьку. Перад калёсамі сівы канёк трухае, Дядька сядзіць столбуном, нібы дрэмлі абыякавы, але спакойна гнаны. Вочы з-пад барановай шапкі з адвіслымі вушамі зіркуюць востра і пільна. Пазнаў яго апейку, але адвёў позірк, нудна нокнуў на каня і зноў нібы задрамаў. На возе нічога, сена толькі для вачэ, але апейка поручыцца можа, не пусты ён едзе вязе нешта, мяса зарэзаны цялушкі ці можа каровы знаёмаму спекулянту хрыжуць скаціну што далей тым больш калі не спыніць гэтае вар'яцтва чорт знае што будзе так падумаў апейка заўважыў на сцяне аптэкі перарваны ветрам кавалак шпалера ў лозунг збор попелу ударная ніжні край лозунга вецер вырваў, хоць шпалеры былі абабіты на краях дранкамі. Знізу матляўся толькі язычок шпалеры з нейкімі кветкамі з-пад іспаду. Ля цёмнай спачарнелай шалёк і гуменнай красы цяперашняга нардома цераз усю вуліцу варухліва чырванела. Вышэй тэмпы калектывізацыі. Выйдзем на першае месца ва ўсёй акрузе. Апошнія словы былі напісаны танклявы і густа. Апейка ведаў, гэта зроблена па загаду Башлыкова. Башлыкоў, пабачачы неўзгоднены з ім лозунг, загадаў зняць яго і дапоўніць. Апейку ўбачыў на сцяне нардома аб'явы. Адна вельмі кароткая, будзе кіно, два друга мадэлі падруга. Перад другой ён стаў і ўважліва прачытаў. 22 у нядзелю, У юрвіцкім нардоме пачнецца чыстка членаў і кандыдатаў парты ячэйкі юрыцкага райкома партыі КПБ. Просьба ўсім беспартыйным мястэчка Юравічы, а таксама і ўсіх сельсаветаў і вёсак Юравіцкага раёна абавязкова явіцца, а таксама падрыхтаваць факты пра работу і недахопы партыйцаў з ячэйкі, асабліва кампрамітіруючыя матэрыялы. Усе гэтыя факты просьба кідаць у скарынку, якая тут вісіць, або заявіць камісіі пачысцы ці на самім пасяджэнні пачысцы публічна. Пачатак чысткі у 10 гадзін раніцы. Аб'ява датычылася пейкі. Супрацоўнікі райваканкама таксама ўваходзілі ў райкамаўскую парт-ячэйку. Усё, што аб'яўлялася, было ўжо вядома і той, што чыстка будзе дзень у які дзень, і ён чытаў аб'яву і адышоў ад яе з такім выглядам, як бы нічога асаблівага не здарылася. А ў грудзях усё ж нешта зашчымела, нядобра і трывожна. Брала гэтае трывожнае не ўпершыню, але сёння неспакой быў багата чутнейшы, кампраментіруючыя матэрыялы. Засела ў яго памяці, не адступала, і не ціхла. Глупства прымусіў ён сябе адагнаць непатрэбны неспакой. Глупства. Маё сумленне чыстае, і ніхто яго не запляміць, ніхто і нішто. Адсюль ужо блізка было драйкома. Райком быў яшчэ новы будыніне з жаўтлявых толькі трохі пасявелых бярвенняў з вішнёвага колеру бляшаным дахам. Сама па сабе будыніна гэтая была падобна на дзясяткі іншых, вылучала яе забывацельскага рада іншых хіба толькі шыльда, Юравіцкі райком КПБ. Шыльда зробленая нядаўна ў музыры. Важная, багатая, серабром па чорным, адзіная на ўсё мястэчка сапраўдная шыльда – Акрамя яе вылучаў райкомускую хату яшчэ хіба радок белых чашачак на сцяне з тэлефоннымі правадамі. Апейка пашанцавала. Башлыкоў быў акурат у райкоме. Апейка павітаўся з русявым хлопцам у гімнастёрцы, памочнікам сакратара і папытаўся, больш для прыліку, што новага. Пайшоў у кабінет Башлыкова. Башлыкоў быў не адзін перад ім на крэсле ў свіце з пугаю ў руцэ сядзеў чарнаштан, старшыня глінішчанскага калгаса. Сам башлыкоў стаяў насупраць за сталом, стройны прыгожы ў строгай сіні гімнасцёрцы і сініх штанах, звыкла трымаючы адну руку ў кішэні, ён весела адказаў апейку на прывітанне, моцна энергічна паціснуў руку, зноў павёў бліскучымі прыязнымі вачыма на чарнаштана па-сяброўску, як старэйшы, мудрэйшы маладому таварышу свайму, то нам парады сказаў: усё гэта настроі. Адсталы настрой, Павел Васильевич, Я вам раю бы паменш прыслухоўвацца да ўсялякіх гаворак, да ўсялякіх настрояў, цвёрда весці сваю лінію. Дык так жа знаць не хочуць нічога. У мяккім голасе чарнаштана чулася вінаватасць. Слухаць, нічога не хочуць паслухаюць адказаў башлыкоў паслухаюць трэба толькі пагаварыць як належыць павесці іх пераканаць не тое кіраўніцтва каб кіраваць весці людзей туды куды указывае партыя улічваць асаблівасці селяніна канешне трэба але гэта не значыць што трэба ісці на паваду ў яго нельга ісці на паваду у нельга патакаць усякім настройчыкам, весці за сабой, весці, вось што трэба. Дык як іх ты тут павядзеш, адказваў чарнаштан зноў вінавата, толькі жа чутно, хто робіць, хто не робіць толк адзінакі, усім палачка у ведамасці. Справядлівасці кажуць няма, за палачкі рабіць. У іх свая мерка, справядлівасці адказаў башлыкоў сялянская уласніцкая ім цягнуцца і цягнуцца трэба каб зразумець справядлівасць нашу пралетарскую яны прыраслі к старому ўсё мяруюць старымі аршынамі аддзіраць трэба іх не шкадуючы аддзіраць і весці за сабой весці з кожным днём усё больш людзей башлыкоў загаварыў заклапочана і дзелавіта а мы павінны ўзмацніць тэмпы калектывізацыі. У гэтым галоўная задача, якую паставіла партыя перад нашым раёнам у цяперашні момант. Выкананне яе гэта ясна будзе нямала залежыць і ад вас таксама. Сяло ваша вялікае, віднае, на вас я заўважыў, паглядваюць і другія, таму кіраўніцтва раёна спадзяецца, што вы пакажаце добры прыклад іншым. Дык мы, што ж мы б з радасцю, калі б ладзілася каб людзі дружна рабілі. Вінавата адказваў чэрнаштан. Башлыкоў стаў ля стала строга задумаўся. Костачкі пальцаў цвёрда нібы ўлад думкам пастукалі аб стол. У вас там па ўсім відаць кулачё ваду муціць. Карыстаючыся вашай нашай слепатой бяспечнасцю робіць сваю работу. Ну, гэтым, канешне, і соль уся таго, што класава чуждай настроі ў вас так развіліся, сяло ў вас заможнае, контррэвалюцыйнага душку хапае, вядома, контррэвалюцыйнай прапаганды, а мы развесілі вушы, ударыліся ў спячку. Забываем, што вораг не спіць, робіць сваю справу, пакуль мы спім. Трэба будзе спецыяльна прыгледзецца да вашага сяла, таварыш Чарнаштан. А рады будзем. Прыязджайце, паглядзіце, а то так і глядзяць, чтоб зноў назад. Назад дарогі Павел Васильевич не будзе, адказаў башлыкоў. Трэба глядзець у глыбіню, у самы корань. Дарогі назад няма, так і скажыце ўсім, партыя глядацца не будзе. Бальшавікі не прыгль... не прывыклі. Мы идем к суцельной коллективизации, так рашила партия. Коллективы, будучи не селян, ни одного, ни десяти, а у всех. И у нашем районе, и во всей краине, у все рано ти поздно будут колгасниками. К этому все иде. И ты, кто сегодня еще у одноособниках, так само будут у колгасах, у все, за выключением кулаков. Такая наша линия так і скажыце людзям. Скажу. Дык мы будзем чакаць вас, сказаў чарнаштан. Башлыкоў, даючы знак, што гаворка скончана, выйшаў за стала. Трэба глядзець наперад Павел Васильевич і дзелавіта дадаў. Так і быць. У бліжэйшы час я пад'еду, сам пагляджу, разбяруся, толькі вот спраўлюся з неадкладнымі справамі. Ну, ён падаў руку па-сяброўску і дужа паціснуў чарнаштанаву. Калі чарнаштан пратупаў ботамі к дзвярам, башлыкоў і апейка пра шыбу глядзелі, як ён падбіраў сена, адвязваў каня як нетаропка і сумна выкіроўваў на вуліцу. Да, башлыкоў прайшоўся, стройны па юначы прухкі ў хадзе. Пастаяў, рашуча крутнуў ручку телефона, загадаў, каб далі алешнікі і пазвалі Гайліса. «Вітаю вас, таварыш Гайліс», – сказаў башлыкоў. «Гэта я гавару так, пазналі. Дзятла няма? Рэдка бывае ён у вас, не апраўдывай». Башлыкоў строга хмурыў чорныя бровы, глядзеў кудысьці ў кут вострым позіркам. Ён помаўчаў, як бы даваў гайлісу час зразумець, што зараз пачне галоўнае. Ну, што там у вас робіцца, таварыш Гайліс? Растлумачыць трэба. Я пра глінішчы пытаю. Творыцца, чорт знае, што пад бокам, а вы спіце, і сны спакойныя бачыце спіце, спіце. Не бачыце, што робіць пад носам у вас кулачё, не бачыце. Ці занялі апартуністычную пазіцыю, што яшчэ горш. Калі ў хуткім часе не выправіце, будзем гаварыць сур'ёзна, на бюро. Перадайце гэта дзятлу. Да пабачэння. Башлыкову важка палажыў трубку, мелькам зірнуў на апейку. «Думаеш, я дарэмна прыгразіўся? Бачу па вачах. Дарэмна так строга з чарнаштанам?» І ён глядзеў проста ў вочы апейку. «Абстаноўка патрабуе. Не такая абстаноўка, каб цырымоніцца. На сілу трэба сілай. Упэўненасць і строгасць, і няхай бачыць і чуюць, кіраўнік ёсць кіраўнік» зазначыў башлыкоў. Апейка зразумеў, гэта не так тлумачэнне сваіх паводзін, як павучанне яму далікатнаму, мяккацеламу. Хацеў запярэчыць было, але башлыкоў сказаў: « думаю, глінішчамі трэба заняцца таварышчу харчаву. Харчоў няхай зоймецца, адказаў апейка. Толькі бяда там відаць не ў адной агітацыі кулакоў. трэбаба, по-мойму, нешта рабіць у самім калгасе. Мы, по-мойму, мала лічымся з псіхалогіяй людзей. Трэба неба неяк заахвочваць людзей по-добраму. Чарнаштан гэта правільна казаў. Захвочваць, захвочваць, загаварыў башлыкоў. Ох, гэта псіхалогія, жыць яна не дае мяняць трэба яе гэтую тваю псіхалогію. І апейка адчуў, што спрачацца безнадзейна перамаўчаў. Праз хвіліну башлыкоў зірнуў на яго дзелавіта, патрабавальна спытаў: « Ну, дакладвай хваліся, калі ёсць чым га? Апейка сказаў, дзе быў апошнімі днямі, дзе правёў сходы, колькі чалавек уступіла ў калгасы. Башлыкоў дастаў блакнот, перапытваючы, стаў записываць. Стаў расказваць, дзе быў сам. Апейка не таіў, што гаворка гэта для яго з башлыковым непрыемная. Ён не любіў гаварыць так, не толькі таму, што гэта была не такая ўжо вясёлая тэма для гаворкі, а найбольш таму, што яму пры гэтым выходзіла апраўдвацца як вінаватаму, выгароджваць сябе, рабіць тое, чаго апейка вельмі не любіў. сябры выслухалі старонкі рамана івана мележа подых навальніцы выканаўца артыстка ліка пташук